Shaytonga ergashgan inson xatoliklarni, gunoh ma'siyatlarni va barcha yomonliklarni o'z irodasi bilan ishlaganligi uchun bu qilganlardan faqat o'zili javobgar bo'ladi. Shaytonga bulardan hech narsani yuklayolmaydi. Chunki ozdirgan shayton bo'lsa-mo, gunohni ishlagan insonning o'zidir. 723-savol shayton haqidagi haqiqatlar qaysilar? Javob. Islom manbalarida shayton haqida ko'plagan haqiqatlar bor. Ularning qisqacha bayoni tovandikicha. Birinchi haqiqat. Shayton insonning irodasiga ta'sir ko'rsatmaydi. Faqat shaytonga egishib, ixtiyoriy holda o'zining tizginini shaytonning qo'lga tutqizib qo'yganlar buningdan mustasno. Alloh taolo o'z vaqtida shaytonning otasi iblisga xitob qilib mundoq degan: Mening bandalarimga, ya'ni ularni ozdirishga sening kuching yetmaydi. Faqat gumrohlardan senga agashganlarga sening kuching yetadi. Sura Hijr 42-oyat. Shubhi sizga mening ixlosman bandalarim ustidan sen hukmronlik qila olmaysan. Parvardigaring haqiqatan homiy bo'lishga yetarlikdir. Sura Isra 65-oyat. Alloh taolo Muhammad alayhisalomga amr qilib mundoq degan: "Sen Qur'on o'qimoqchi bo'lganingda قوغلاندى شيطانның وسوسىدىن ئاللاھقا سېغىنىپ پاناھ تىلىگىن. Şübhəsizki, müminlərning Parvardigarığa yönelip onunğa təvəkkül qılğıçılarning üstüdən şeytan hökmranlıq qılanmaydı. Şeytan faqat özünü dost tutadiganlar va o'zining ig'vo qilishi bilan mushrik bo'lib ketganlar ustidla hukmronlik qiladi. Sura Naml 98, 99, 100 oyatlar. Yuqorqi oyatlardan ma'lumki, Allah Taala şeytanğa insanların köngləgə vəsvəs siliş ve yaman işlerini çiraylı kılıp görüstüşdən başka kudret bərməyən. Şeytanların küçük faqat ihtiyarı aldı tizginini onun kolu tutkuzup qoyğanlar ve onu rekber rəhbər ornida tutqanlarğa yitid. Şu sebepten şeytan kıyamet günü bu dünyada özgü əgəşkənlərə bu hakikatini ilan kılıdı ve cavabkarlığını üstügə almaydı. Bunu ayet bu hakikatki işaret kılıdı. Hesap ayağılışıp iş bitkəndə Şeytan shayton deydiki olloh haqiqatan sizlarga rost va'dani qilgan edi man sizlarga yolg'on va'da qilgan edim va'damga xiloflik qildim zodi sizlarga mening kufrga gunohga zo'rlig'idek hukmronlig'im bo'g'ini yo'q man sizlarni faqat gumrohlikqa da'vat qildim sizlar da'vatimni qabul qildinglar shuning uchun meni ayblamanglar o'zinglarni ayblanglar man sizlarga yordam berib sizlarni qutqizolmayman sizlarmi manga yordam berib meni qutqizolmaysizlar Mən sizlərinin burun məni Allahqa şerik qılğanlığınızı etiraf qılmayman. Sürə İbrahim 22-ci ayət. İkinci həqiqət. Şeytanın insan həyatındakı vəzifəsi faqat insanların könlünə vəsvəsə silishdən ibarətdir. Bunundan köpərəgiga şeytanın gücü yetməyir. İnsan şeytanın onu yaman işlərə küş kürtüb, onun könlünə vəsvəs qılıb atqanlığını əlbəttə hiss lekin insan öz özünü bir bahonalar bilan qutqizadida şeytan qiziqtirgan gunohga yuzlanadi Allah Ta'ala qur'oni karimda mundoq degan İnsanların parvardigori insanların padişahı, insanların ilahi allohga sig'inib sizlarning dillaringlarda vasvas qilg'uvchi jinlardan va insonlardan bo'lgan yoşurun şeytanın vasvasining sharridan panaq tilayman degin sura nas to'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin orqasiga qaytib ularının bu işini şeytan çıraylık görsetti ve ularının könlünü tindirdi. Sür Muhammed 25. ayet. Şeytan insanlarını ozdirish için qanchalik köp tedbir qo'llansinmi, baribir uning tedbiri ojizdir. Şeytanning tedbiri haqiqatan ojizdir. Sura Nisa 26-oyat. 3-haqiqat. Allah Taala yaxshilik bilan yomonlikning turtkilari o'tirsida tangpongliqni saqlash uchun shaytonni insonlarning hayotiga belgilagan shaytonning vasvaslaridan qutulishning dini chorasi 724 savol shaytonning vasvaslaridan qutulishning dini chorasi nima javob alloh taolo bandalarga shaytonning vasvaslaridan qutulish chorasini o'gitib mundoq degan agar shayton sanga vasvas qilsa shaytonning vasvasidan allohga sig'inib panoh tilagin Чөнки Алла растылы мұнажитаңны аңлығычы вә әхвалаңны біліп тұрғычыдыр. Тәқвадар кішілі шайтанның вәсвесігі ұшырса, Аллахның бұйырғаларыны вә тосқаларыны әске алыды да, аман хақиқатки қайтыд. Сөре Әғараб 200-201 аятла. Тәвбе истихбарға бұйырышның сыры. 725-ci sual. Тәвбе истихбарға бұйырышның сыры неме? Жауап. Тәубе истихбар адамны гунахлардан паклап, хаталыклардан ерак кылып турдыган нәрсә. Хаталыкны оңшап, гунахны тәубе белән өчүрүп маңмаганда, бер гунах яны бер гунахны, бер хаталык яны бер канчы хаталыкларны тогдырып меңе берет. Ахыры адам өзүне чыкмас тар көчөләргә киргизип койды. Бу худди көңлекнең беренче төгмәсенә хата итиш белән, уның бүтән төгмәләре хата итилеп маңгыныга охшаш. ko'nglakning dastlab atgan tugmasini qaytadan to'g'ri atgandan keyinla boshqa tugmalarni to'g'ri va joyida etilib maot tarixlarda qayd qilinishicha osmoniyalar qalipiligi zaiflashgan oxirgi davrlarda turkiyaning har qaysi joylarida davlatga qarshi isyonlar bosh ko'tarishga boshlagan davlat bu isyonlarni bostirish uchun turmalardagi jinoyatchilarni chiqarib ularning qo'liga qo'ral tutqizib shularning qo'li bilan isyonlarni bostirgan bo'lsimi keyinchi bu jinoyatchilar isyon ko'tirib chiqqanda davlat ularni bostirishdan omalsiz qolgan chunki jinoyatchining qo'liga қорал tutqizish cho'ng xatolik edi bu xatolik keyin o'zidinmi cho'ng va oldini og'ilib bo'lmaydigan xatoliklarni tug'dirgan o'z xatoligini bilgan аман, uningdan darhol қол uzgan bir gunohni ishlagan hamon uningga pushaymon qilib tavba qilgan odam qayta xatolik sodir qilish va yangi gunoh ishlashdan o'zini yiroq tuta oladi demak tavba istig'for odamning ish harakatlarining to'g'ri va mustahkam bo'lib davom qilishini kafolat qiladigan narsa shunga tavbaning ahamiyati zo'r foydasi ko'pdir payg'ambar alayhissalom man har kuni allohga yetmish qitimdan ko'proq tavba istig'for etaman degan imom buxoriy rivoyat ilgirki va keyingi butun gunohlari kamchiliklari va xatoliklari kechirim qilib etilgan bir ma'sum payg'ambarning kunda alloh taologa yetmish qitimdan ortiq tavba istig'for etishining sababi nima Tavbi deganni gunoh qilganlarni qilmaydi. Payg'ambar alayhissalom yana har qandoq odam bolasi xatolashquvchidir. Xatolashquvchilarning eng yaxshisi tavba qiluvchilardir degan. Imom Tirmizi va Abu Davud rivoyat. Buningdagi sir nima? Chunki tavba istighfor insonni to'g'ri yo'ldan ezib ketmasligi uchun uning qadamini mustahkam qilib turadigan, xatoliklarning vaqtida yo'yilib, gunohlarning o'chirilib turishi orqali uni murakkab xatoliklar va eg'ir gunohlardan saqlab turadigan qalqondir 726 savol payg'ambar alayhissalomning tavba istig'for etishining sababi nima javob payg'ambar alayhissalomning shunchalik ko'p tavba istig'for etishining sababiga kelsak bu bir tarafdan musulmonlarga ulgu ko'rsatish orqali ularni bu yaxshi ishlarga odatlantirish va ularning ta qiyomatgacha to'g'ri yo'lda mustahkam bo'lishini amalga oshirish uchun bo'lsa, yana bir tarafdan o'zining kamtarligini va Alloh taolaning mag'firatiga har zaman muhtoj ekanligini ifodalash uchun bo'lish kerak. Hamdi payg'ambar alayhisalomning har qandoq odam bolasi xatolashquvchidir, xatolashquvchilarning eng yaxshisi tavba qilguvchidir degan hadisiga kelsak, har qandoq odam bilib bilmay cho'qim xatolik o'tkazadi va gunoh ishlab soladi. Hatta hiç günah kılmagan adamın özünü günahsız his qilib, mağrurlanishning özümü günah ishlangandan ig'irroq gunohdir. Chunki mağrurluk iblisni imondan chiqargan gunohdir. Demak, gunohsiz odam yo'q dunyoda. Payg'ambar aleyhisselamın, agar sizlar gunoh qilmasanglar, Alloh günah ishlaydigan bir xalqni yaratib, ularning gunohlarini mag'firat qiladi deganligi buni ifodalaydi. İmam Tirmizi rivayet Hadisning ma'nosi Alloh taolaning gunoh masiyatlarni yoqtiradiganligini ifodalamaydi. Balki bandalarining tavbalarini qabul qilish orqali o'zining G'affor, kechirguchi va g'affar gunohlarni noiti bak kechirguvchi degan ulug' sifatlarining asarlarini izhor qilish va bandalarga bo'lgan mehribonligini ifodalashni xohlaydi. Alloh taolo gunohkor bandalarga xush xabar berib, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. U butun gunohlarni mag'firat qiladi degan. Sura Zumar 53-54-ci ayətlər. Birincidən Allah Taala'nın tövbə qılğıcılarını yaqtırdığanlığını ifadələsə, ikkincidən heç kimnin qılğan tövbəsi bekarğa getməyidığanlığını və tövbənin axırı məğfirət ikənligini ifadələyir. Təbii əxlaq və yetildirgan əxlaq. Əxlaq təbii əxlaq və yetildirgan əxlaq deyə ikiyə bölünür. 727-ci sual: Təbii əxlaq degan nima? Javob Tabiiy axloq yoritilishdan beri insonda bo'lib kelgan tabiiy tug'ma axloqni ko'rsatadi. Masalan, ba'zi kishilarning axloqi tabiiy axloq bo'lib, bu axloq ularning bolalik chog'larida ifodalanishga boshlaydi. Ular axloq qoidalariga o'zligidan tabiiy holda rioya qiladigan keladi. Bu tabiiy axloqning ifodasidir. Yetildirgan axloq yaratish tabiatida bo'lmasa-mu, keyinchi o'rganib tarbiya yo'li bilan yetildirgan axloqni ko'rsatadi. Мәсәлән, бәзи кешеләрнең ахлакы тәлим тәрбиянең яки иҗтимаи мөхитнең яки хаятлыктан алган тәҗрибәләрнең төрткесе белән йетилдергән ахлак булып, бу үгенелгән яки йетилдергән ахлак дип аталады. Lekin birovning axloqni yetildirishi uchun uningda axloqni qabul qiladigan tabiiy moyillik xohishi bo'lishi shartdir. Bu xuddi qandoqli bir mahoratni egallash uchun uningga munosib tabiiy moyillik talab qilinganiga o'xshashdir. insonda biror mahoratni o'rganish uchun shu mahoratga nisbatan tabiiy moyilliq va qobiliyat bo'lsa uni cho'qim o'rganib keta oladi aksincha odamda shu mahoratga nisbatan tabiiy moyilliq bo'lmasa uni o'rganolmaydi shundoqla insonning organlarimi shundoq bo'lib biror mahoratni o'rganish qobiliyati bo'lgan organ mashq qilish bilan shu mahoratni o'rganib keta masalan qo'l xat yozishni rasm chizishni va boshqa mahoratlarni o'rganishga nisbatan tabiiy qobiliyatli bo'lganligi uchun qo'lni ko'ndirish va mashq qildirish orqali kerakli mahoratlarni hosil qilib bo'lganga quloqda mashq qilish bilan anglash mahoratini yetildirish qobiliyati bo'lmaganligi uchun to'liqi anglayolmaydigan odamning anglash qobiliyatini mashq bilan hosil qilolmaganiga o'xshash go'zal axloqni yetildirish uchun ba'zida tabiiy tayyorlik intilish yoki qobiliyat bo'lmagan odam o'ginish ta'lim tarbiya va boshqa choralar bilanmi o'zida go'zal axloqni to'liq yetildirib ketanmaydi tabiiy axloqmi bir xil emas 728 savol tabiiy axloq bir xil bo'lamdi javob insonlarning yoritilishidagi mijoz xulqidan bo'lgan nisivisi bir xil bo'lmagan bu hech kim inkor qilolmaydigan bir haqiqat insonlar tug'ma qobiliyat jihatda bir biridan farqli bo'lganidek ularning tan qurilishimu kuchlik ojizlik egizlik pakarliq semizlik o'ruqliq saqliq kasallik chiroyliq ko'rimsizlik jihatlarda farqliq yoritilgan bo'lib ularning axloqiy va g'ayri axloqiy tabiatlarimi bir xil bo'lmagan masalan ko'ryotimizki ba'zi insonlardagi tabiiy qo'rqinish xislati boshqalarnikidan farqliq ba'zilardagi ta'magarlik boshqalarnikidan qattiq bo'lgan ba'zi kishilar tez ochig'lanadigan bo'lsa yana ba'zi kishilar o'zini tutib oladigan va ochiqini ma'lum qilmaydigan keladi bu xil tabiiy farqlarni texi muhitning ta'siriga uchirmagan kichik balalardimi ko'ngilib bo'ladi payg'ambar alayhissalom mundoq degan alloh sizlarning oranglarda rizqinglarni taqsim qilgandek axloqinglarni taqsim qilgan imom ahmad termiziy rivoyat 729 savol inson tabiatidagi farqlar qaysi darajada bo'lgan javob Peyğəmbər əleyhissalam insan təbiətidəki fərqlərini bayan qılıb mündəq degan. İnsanlar xuddi altın, көмүшкө окшаш мәдәнләрдер. Уларның жаһалиятты яхшы булганлары үгәнсе исламдымы яхшыдыр. Бухари ва Муслим риваят. Пайгамбар алейхиссалам бу хадисте инсанларны алтын, көмүш катарлык мәдәнләргә окшаткан. Бу интайын тогры окшытыш булып, мәдәнләрне юқырсы алмаз, төвүне көмүргә окшаш qimmatga va shakl ham xususiyatlarda bir biridan farqli bo'lganidek insonlarmi yaratilish tabiatida mijoz xulqida va boshqa ko'plagan jihatlarda xuddi madanlarga o'xshash farqliqdir Әмді хадистікі жахалиетті яқшы болғалары үйгенсі исламдымы яқшыдыр деген жүмлеге келсек, бұл жүмле интайын мойын бір өлчемні отырғы қойған болып, о болсымы, tabiatida yaxshilik bo'lganlarning qandaqla bir moyit va qandaqla bir jamiyatda yashasin shu yaxshilikning ifodasini hamon ko'rsatadiganligi edi shunga payg'ambar alayhissalom jaholiyat ahlidan axloqi yaxshi kishilarni tanlab chiqib shularning musulmon bo'lishini va shular orqali kuchlanishini alloh taolodan tilaydi payg'ambar alayhissalomning ey olloh umar ibn xattob bilan amir ibn hisham abu jahl ikkisining qaysisi san so'yimlik bo'lsa şunu İslamğa hidayət qılğın deyə dua qılğanlığı və Allah Taala'nın Ömər ibn Xattabni İslamğa dəvət qilishi bilan müsəlmanlar ibadətlərini aşkar qıla alaydığan basqışqa ötkənligi bunun misali. İslamdakı əxlaq öyrəniş qabiliyyəti. 730-cu sual: İnsan özüdəki əxlaqını özgərtə alamdı? Cavab: Özüdə gözəl əxlaqlarını yetildiriş üçün təbii maillik va qobiliyat bo'lgan har qanday aqlli inson axloqini isloh qilish yo'lida tirishchanlikni ko'rsatadi ekan u cho'qim go'zal axloqlarni hosil qila oladi masalan tez ochig'ilinadigan odam ochchig'i kelganda o'zini tutib oladigan eg'ir besiqlikni hosil qilish uchun bal bog'lab tirishchanlik ko'rsatsa tarbiya va mashq yo'li bilan u o'zini cho'qim eg'ir besiqlikni hosil qila oladi eng uchig'i chiqqan shaxsiyatchi odammi agar uningda sexiylikqa odatlanish uchun tabiiy qobiliyat va tabiiy moyillik bo'lib sexiylikqa odatlanish uchun chin iroda tiklisa tarbiya va mashq yo'li bilan u cho'qim sexiylikqa odatlanadi va sexiylikdan iborat bu go'zal axloqni o'zida yetildira oladi Мұндақ bir shaxsiyatchi odam birdilla boshqalarning manfaatini ko'zlab, o'z manfaatidan kechish darajasiga yetolmasimi, u boshqalarga o'tashga tegishli huquqlarni ado qilishi uchun yetarlik bo'lgan sehiylikni yetildira Boshqa axloqiy fazilatlarning hammasi buningga o'xshash bo'lib, o'zida tabiiy qobiliyat bo'lish sharti bilan hosil qilish yo'lida tirishgan har qanday odam cho'qim uni hosil qila oladi. Bu insonning qo'lidagi ish. Shuning uchun o'zini tarbiya bilan isloq qilish, o'zida go'zal axloqni yetildirish ishiga ahamiyat bermagan inson qiyomat kuni Alloh taolaning oldida javobgarlik tortiladi. Чүнки инсан асыл қылыш қолыдың келдіған ішланың әммісіден жауапкардыр. Шының үшін қолыдың келдіған тұрып асыл қымығалла, Аллах таланың алдыда жауапқа лайық боп қалады. Әгер инсан әхлақыдеки қыңғырлықланы түзітіш үшін тірішмастын, өзіні вә әхлақыны өз жолығы қойу әссе, қиямет күні bu мәсулиетсізліге сәбәплік жауапкарлық татылыды. Әхлақны өзгертішінің өнімлік ұсулы тәрбие. 731 суал. axloqni o'zgartishning eng unumli usuli qaysi? Javob. axloqni isloq qilib, uni yaxshilik tarafga o'zgartishning eng unumli chorasi ta'lim tarbiya ekanligida shak yo'q. Chunki tarbiya bilan mashq odamlarni emas, balki eng vaksi yirtqich hayvonlarni uy hayvonlariga o'xshash ko'ndirish kuchiga ega. Masalan, serik o'yinini ko'rsatadiganlar tabiiy vaksilik bilan to'lgan shirni ko'ndirilgan hayvonga o'zgartalaydi va insonlarga chekilmaydigan holga keltiradi. insonlar delfinni mashq qildirish arqalıq kichik balalarni uningdan qo'rqmasdan birga tomosha qiladigan holga keltiraladi. Agar insonlarning axloqi o'zgarmaydigan bo'lsa edi, Alloh taolaning shariatni tushirganligining ahamiyati bo'lmagan bo'ladi. Vaz nasihat qilganning foydasi bo'lmagan bo'ladi va Alloh taolaning vaz nasihat qilgan vaz nasihat mu'minlarga foydalidir degan oyati ma'nisiz qolgan bo'ladi. Sura Zariyat 55-oyat. axloq tarbiya bilan өзгірдіған нәрсі bo'lganligi uchun оны яқшылық tarafga o'zgartirishga ahamiyat бәмеген адам, Аллах Тааланың oldida bu yetarsizligi sababli жауапкарлық тартылыды. chunki Аллах Таала инсанны пәкат өзі қыған вә қылыш iqtidorida bo'lgan ішланың mas'uliyati үшчілла жауапкарлық татыды. Аллах Таала инсанның қолыдың кәммейдіған ishlardan әргіз инсанны мәсул тұтмайды. masalan Аллах Таала пакар адамны оның пакарлықы, egiz boyliq odamni uning egiz boyligi sabablik javobgarlikqa tatmag'iniga o'xshash shunga insonning javobgarligi o'zini va axloqini yaxshilik yoki ya yomonlik tarafga o'zgartirish qo'lidan keladigan ishlar doirasida bo'ladi bu vaqtgi islom prinsipi mundaq nafsini pok qilgan odam maqsadiga yetadi uni gunohga botirgan odam ziyon tortadi sura shams o'ninchi oyat har qandoq bir qavm o'zini o'zgartmagicha Allah ularning ahvolini o'zgartmaydi. Sura Rayd 11-oyat. Güzel axloqlarni yetildirishning choralari. 732-savol. Go'zal axloqlarni yetildirishning choralari qaysilar? Javob. Go'zal axloqlarni yetildirishning eng oldingi va unumli chorasi tarbiya ekanligida shak yo'q. Шуңа ислам дини ахлак тәрбиясегә алайды зур әһмият бәгән булып, ахлак тәрбиясе иман тәрбиясе белән бер орында турыды. Şu səbəbdən Peyğəmbər əleyhissalamın peyğəmbərlik həyatının köpərəgini iman bilan axloqni turğuzuş yoluğa atığanlığı mı emas. İnsan tabiati bir xil bo'lmaganlikdan ularning birga munosib kelgan tarbiya chorasi yana birga munosib kelmaydi. Shuning uchun islom tarbiyasi butun insonlarning tabiatiga munosib keladigan tarbiya vositalarining hammasini qo'llangan. kishilarning o'zlarida İslam əxlaqını yetildirişi üçün İslam dininin ulağı təqdim qilgan tarbiya choralari əməli məşiq, yaxşı muhit, yaxşı ölgə, musulman cəmiyyətinin ictimai besim qatarlıqlardır. 733-cü sual, əməli məşq arqalıq əxlaqını yitildiriş qandaq boludu? Cavab, nəfsini iştaha qıqan və həvəs qıqan işlərdən məhrum qilish və onu şunda qiyinçiliqlarga çiniqtirish gözəl əxlaqlarını yitildirish və isil pəziliyyətlərə adətlinishinin çağrılardan biridir. Bundaq məşqlər dəsləbdə insanğa ağır tuyulsa-mı, keyinçə onu qiyin köyməydigan olub ketidi. Bu xuddi jismoniy jihatdan chiniqish orqali badanni kuchlantirganga o'xshash ish. Insonda axloqiy fazilatlarni qabul qilishga tabiiy iqtidor va qobiliyat bo'lganligi uchun tarbiya deydigan narsa mavjud. Agar insonning axloqi qat'iy o'zgarmaydigan va isloh qilinmaydigan bo'lsa edi, inson hayotida tarbiyaning ahamiyati bo'lmagan bo'ladi. Әмма илахи тәліматлар білән реаллықтығы тәжірибеләні асас қыған тәрбия методлары inson tabiatida tarbiyani qabul qilish iqtidori borligini isbotlab kelmoqda tarbiyachilar ustozlar va muallimlar bu metodga asoslangan holda yangi avlodlarni tarbiyalash ishlarini ilib bormoqda payg'ambar alayhissalom bu haqda mundoq degan ilm o'g'inish bilan sabr sabrjonlikqa odatlanish bilan bo'ladi yana bir hadisda iffətlik bo'lishni xohlagan kishini Alloh iffətlik qiladi. Kishilardan behojat bo'lishni xohlagan kishini Alloh behojat qiladi. Savrjanlikni mashq qilgan kishini savrjan qiladi deb ko'rsatgan. Buxoriy va Muslim rivoyat. Nafsini yig'ish, uning yo'lsiz havaslarni rad qilish va ko'ngli xohlamasimi o'zini yaxshi ishqa va esil fazilatga zo'rlashdan iborat jafoliq mashq bilan go'zal axloqlarni yetildirish albatta mumkindir. Мәсәлән, тез ачыкланадыган адам өзде эгыр бесикликтен ибарат гүзәл әхлакны етилдириш yolida дәсләптә кыйынчылык тарсымы, әмәли мәшқи дәвам кылыш аркылы ахыры эгыр бесикликне асыл кыла алады. Башка әхлак төрләреме шуныңга охшайды. 734-нче суал. Фазилатлык җәмгыять дигән кандак җәмгыять? Җавап. Фазилатлык җәмгыять insoniy xislatlarni islomiy go'zal axloq va oliy fazilatlarni o'zlariga mujassam qilgan yaxshi qiliq va yaxshi odatlarni yoqtiradigan, yomon odat va yomon qiliqlarni, shundaqla nachar axloqlarni yomon ko'radigan insonlar to'plamidan tarkib topgan jamoatchilikdir. Fazilatlik jamiyat Qur'on Karimdagi Сілі инсанлар мәнпәті үшін отырғы чықырылған яқшылыққа бұйырып, яманлықтың тосыдған, Аллахқа иман етідған әң яқшы үммәт degan oyatda maqtalgan insonlar yashaydigan jamiyatdir жәмиет тұр. Сөр Ал-Имран 110 oyat 735 savol yaxshi muhit va fazilatli jamiyatda yashash bilan axloqni yetildirish qandoq bo'ladi javob yaxshi muhit va fazilatli jamiyatga cho'kib shu jamiyat insonlari bilan birga yashash orqali shu jamiyat a'zolarining axloq fazilatlarini yaxshi odatlarini o'rganib yetildirgil bo'ladi chunki inson o'zi yashagan jamiyatning va shu jamiyatga insonlarning ta'siri ostida qolganlikdan ularning odatlarini va axloqlarini ixtiyoriy va ixtiyorsiz oldi qabul qiladi shu jamiyat kishilari yoqtirganni yoqtiradigan ular yomon ko'rganni yomon ko'radigan bo'lib qoladi shunda qilib shu jamiyat kishilaridagi axloq fazilatlarni o'ziga o'zlashtiradi tilda rostchillik odatida vafodorlik muomalada adolatparvarlik ifodalanib turadigan o'lgulik bir jamiyatda yashagan odam uchun bu jamiyat kishilarining asl odatlariga xiloflik qilish osonga to'xtamaydi. Ko'ngli qolimasimi bu odatlarga o'zini ko'ndirishga tirishadi. Shunda qilib, bu jamiyatning axloqini o'zida yetildiradi, vaqt o'zargan sira u shu jamiyatga vakillik qila oladiganlar qatoridan bo'lib qoladi. Masalan, bexil insondan biri axloq fazilatlik va saxovatlik bir jamiyatni yasasa, vaqtning o'zirishi bilan shu jamiyat kishilarining sexiyligidan ma'lum miqdorini o'ziga yerlashtiraladi qo'rqinchoq biri qo'rqinishni bilmaydigan bir jamiyat kishilari bilan yashash orqali o'zidagi qo'rqinchoqlik nisbatini tuvaltalaydi aksicha axloq fazilatdan nesevisi bo'lmagan jamiyatda yashaganlarning mutlaq ko'p qismi shu jamiyatning yomon odatlari va nachar axloqlarini bilib bilmay qabul qilganlikdan go'zal axloqdan mahrum qoladi 736 savol. Yaxshi ulgi degan nima? Javob. Yaxshi ulga axloq fazilat uchun eng yaxshi misol bo'la oladigan amili ulgi demakdir. Bundaq ulgi onunğa əgiş mangli boladigan hissi ulgi boğunidek, onun iş izlerini va suratini tarixlardan, qissalardan o'qish orqali zihinlərə keltirgili boladigan ma'naviy ulgi bo'ladi. Yaxşı ulgi shaxslar üçün ulgilik shaxslardan, kollektiv üçün ulgilik cemaat va o'lgilik jamiyatdan ta'sirat ilish orqali hosil bo'ladi 737 savol yaxshi o'lgining axloqni yetildirishdagi ta'sirining siri nima javob yaxshi o'lgining go'zal axloq va esil fazilatlarni yetildirishda ta'sirining cho'ng bo'ladiganligining siri mundaq birinchi yaxshi o'lgi har qandaq bir jamiyatda eng yuqori va eng oliy martabani egallaydi bundaq bir martaba odatda umum xalqning so'ygisiga taqdirlishiga hürmet ehtiramıga ve kızıqışığı sazavar boludu. Bu ahval mundaq bir ölgi yaratışqa türtki boladigan güzel ahlak ve isil faziletlerden nesivisi bolmağallar arsada ölgülük kişilerini taklit qilish royini uyg'otidı da, ular axloq fazilatda o'lgilik kishilarni shakli jihatda bo'lsinmi do'rashqa va ularga o'zlarini o'xshatishga tirishadi bu ahvol ma'lum muddat shundoq davom qilish natijasida taqlid qilg'uvchilar taqlid qiling'uvchilardagi axloq fazilatlarni o'rganadi va o'zlariga yerlashtiradi oxirida ular o'zlarining tirishchanligiga qarab go'zal axloq va esil fazilatlardan tegishli nisivalarini oladi chunki inson qandoqli bir ishni ma'lum muddat taqlid qilgandan keyin bu ish uning odatiga aylanib qoladi ikkinchi kamolat darajalarida uzluksiz yuksalgan biror o'lga aqli uyg'oq kishining qalbida uni suyish taqdirlash uningga qiziqish ta'sirini qo'zg'ash bilan bir vaqtda uningni kamolatlariga yuksilish ro'yini uyg'otadi agar uning tabiatida yaxshilikqa moyillik bo'lib kamolat martabalarida o'rlash iqtidori bo'lsa o'ziga nisbatan ulgu sanalgan kishining yaxshilik taraflarini turmasdan taqlid qilishga tirishadi va uning qilganlarini qilish uchun kuch sarf qiladi shunda qilib oxiri maqsadiga yetadi va tirishchanligiga qarab kamolat martabalaridan tegishlikni sevisini oladi Üçüncü. Yaxşı ülgə adətdə ən esil pəzilət və ən yaxşı əxlaqla bilən zinnetlənən kişi bulub, o başqalarına bu artıqçılıqlarını hasıl qilishning mümkün ikənli qanaətini berdi. Şunun bilan əxlaq pəzilətlik bolışqa Allah ikkillənməsdən bu yolu qadam qoyudu da, bu yolda körsətkən tırışçalıqı qarab güzəl əxlaq və esil pəzilətlədən nesiv alıdı. Riyallıqda görüb atımızki, təlim tərbiyə sahəsədə köpləgən kişilə özlərinin qudretini his qılanmağanlıqdan bəzi işləri əməlgə aşırış mümkün emas deyə qaraydı. Ola başqalarının şu işlərini əməlgə aşırğanlığını köygünədən keyin özünün qudretini sınab beqiş məqsədi bilən bu işlərə atlanıb axırı qəlbə qaladı. Bu qəlbiga insondagi boshqalarni do'rashga bo'lgan tabiiy moyilliq va do'rash qobiliyati alaydi yordam qiladi. 738-savol: Islom dinida yaxshi o'lgining o'rni nima? Javob: islom dini yaxshi ülgünü musulmonlar jamiyatining kamolat darajalariga qarab tərəqi qilish vositalaridan biri qilib belgilagan axloq fazilatda yuksalishmi buning jumlasidan sanaladi qur'oni karim musulmonlar uchun payg'ambarimiz hazrati muhammad alayhissalomni eng yaxshi ulgu qilib ko'rsatgan sizlarga ollohni oxirat kunini umid qiladigan va allohni ko'p yod etguvchilarga rasululloh albatta yaxshi ulgudir sura azob 21 birinchi oyat Bu oyat Alloh taolo tarafidan musulmonlarga berilgan cho'ng ta'limot bo'lib, musulmonlarning Muhammad alayhisalomni butun sharkatlarida, gap so'zlarida va yurish turishlarida ulgu qilib, uningga haqiqiy ravishda agishishni talab qiladi. Haqiqatan Muhammad alayhisalom odatki kishilar va kamolat darajalariga yuksilishga intildiganlar uchun eng yaxshi ulgudir. Өз заманысыда Пайғамбар алейхиссалам мұсылманлар үшін hayat қайнамларының бүтін сахаларда жаллық үлгі болып келген болса, Пайғамбар алейхиссалам әлемден өткенден кейін оның шаллық hayatı, ұлығвар іш ізлері ва фаалиятлары нәсілден нәсілге жетіп келіш нәтижесінде та hazırgacha бүтін ислам милләте үшін ең яхшы үлгі болып келмәкте. Hazırkı əsrdə müsəlmanların köpsəlliği Пайғамбар алейхиссаламны hayat қайнамларының hamma sahalarda to'liq ulgi qilinmagan bo'lsimi o'tgan 14 asrdan ko'proq tarixdan beri muhammad alayhissalomni butun ishlarda ulgi qilib kelgan bir bilik musulmonlar to'plumi uzilib qolgani yo'q garchi ular hozirgi zamonda oz sonliqni tashkil qilsimi qimmat va sifat jihatda yuqurdir payg'ambar alayhissalom bu ahvoldan xabar berib mundoq degan Her zaman mening ummatimdan bo'lgan bir bilik kishilar haqiqat yo'lida kurash qilishga davom qiladi. Bu ish ta qiyomatgacha shundoq bo'ladi. imom muslim rivoyat yana mundoq degan mening ummatimdan har zamon bir toib kishilar alloh taoloning amrini tutishga davom qiladi ularga muxolifiyatchilik qilg'uvchilar va ularni noumid qo'yg'uvchilar ularga ziyon yetkazolmaydi bu ish to qiyomatgacha shundoq davom qiladi buxoriy va muslim rivoyat demak haqiqiy musulmonlikqa vakillik qila oladigan bir bo'lak chin musulmonlar to qiyomatgacha har vaqt o'zini isbotlab va boshqalarga ulgu bo'lib turadi 739 savol. Jamiyatning besimi bilan axloqni qanday yetildirish mumkin? Javob. Insonlarning axloqini isloq qilish yo'lida islom tarbiyasi axloq va esil fazilatlarga zo'rlaydigan ma'naviy besimdir. Chunki har qandaq bir jamiyatda shu jamiyat a'zolari bo'lgan shaxslarning qalbiga ta'sir ko'rsatadigan ma'naviy nupuz va ma'lum darajada besim bo'ladi. 740 savol. jamiyatdagi ma'naviy nopoz yoki bismning manbii nima? Javob. Har qandaq bir jamiyat ega bo'lgan ma'naviy nopoz va bismning ma'naviy shu jamiyatdagi shaxslarning jamiyatga bo'lgan ehtiyoji va jamiyatdan kutadigan moddiy ham ma'naviy manfaatlardir. Chunki inson boshqalar bilan aralashib umr suradigan ijtimoiy va madaniy mahluqot bo'lganlikdan ma'lum insonlar to'plami ichida hayot kechirishga muhtoj bo'ladi va shu orqaliqli normal hayot kechira oladi insonning jamiyat bilan bo'lgan munosabati uning jamiyatga bo'lgan ehtiyojdan maydonga kelgan tabiiy munosabatdir qandoqli bir narsa bo'lgan ehtiyoj ehtiyoj egalarini o'ziga qartadiganligi hatto o'ziga qul qilib oladiganligi reallikda ko'rilayotgan haqiqatlarning biridir ahvol bundaq ekan ehtiyoj egasi bo'lgan odam jamiyatdagi kishilarni qoyil qilmog'icha va ularni rozi qilmog'icha jamiyatdan kutganlarini ololmaydiganligini bilganligi uchun jamiyatda e'tiborli kishilardan bo'lish jamiyatga kishilarni qoyil qilish orqali ularning qo'llashiga erishish yo'lida majburiy holda jamiyat kishilarining yo'liga ergishirida ularning urf odatlariga moslashadi ular yoqtirgan ishlarni qilishga va ular yomon ko'radigan qiliqlardan yiroq turishga tirishadi Шунда қылып, о мұсылманлар топлымы яқтырдыған гүзел ақлақ ва есіл пәзилетләні аста-аста өзіде етілдірді. 741-ci sual. Şəxsilərin cəmiyyətə bolğan mənəvi ehtiyacı nə? Cavab. İnsanı cəmiyyət bilan bağlab turduğan mənəvi ehtiyaclarının biri insandakı qadr-qimmət ehtiyacıdır. Şoňa nurgun kişiler başqalaryň gollaşyga, hörmet ehtiramiga, hatda maqtışyga sazawar boluş qiziqarlygy bilan chin qalbidan bo'lmasimi yaxshi ishlarni o'zligidan qilishga o'zlarini go'zal axloqlarga odatlantirishga boshqalarning nafratini qo'zg'ab qo'ymaslik uchun nafsiy havaslaridan shaxsiy g'arazlardan hatto ba'zi zarur manfaatlardan voz kechishga majbur bo'ladi bundaq ishlar ularning hammasini jamiyatning inson qalbidagi nopozi va besimi yuzsidan qiladi garchi bundaq shaklvozlik qilish insoniy va islomiy axloq o'lchimiga uyg'un kelmasimi boshqalardan o'yilib bo'lsimi yomon ishlarni tark etishga yaxshi ishlarni qilishga o'zini ko'ndirgan odam vaqtning o'tishi bilan asta asta bu yaxshi odatni axloqqa aylantira ya'ni yaxshi ishlarni qilish go'zal axloqlar bilan axloqlanish yomon va nachar qiliqlardan yiroq turish uning axloqining bir parchasiga aylanib qoladi keyincha bundoq odam go'zal axloq doirasida ish ko'rishni bir jamiyatga bog'lamasdanmi davomlashtiradigan bo'lib qoladi